то те розумно, я вас питаю. Але ж то, погодьтеся, не зовсім подібне. Та міг, пояснюю ж вам, задумати щось подібне, якесь продовження розіграшу. А продовження, бачу, не вийшло, натомість кінець, він зітхнув. Важко, знаєте, сприйняти таку версію. Проте всяко бува. Тобі, Дмитро Кириловичу, щойно сказали, що раніше, мовляв, е, як ви з ним приятелювали, а останнім часом вже не приятелювали. Та ми й раніше не так, щоб аж дуже. Просто обоє захоплювалися кінними гонками, разом на іподром ходили, а взимку часто в одній компанії на рибалку. Але останнім часом мало коли разом їздили. Чому? Та якось так вийшло. Посварилися чогось. Ні, не сварилися, просто так. У мене на роботі велика запарка була, не мав коли їхати. А мені розповідали, пригадує Богдана Череваша, що десь у лютому він приїжджав на джерельну, і у вас із ним дуже гостра розмова була, мало не побилися. Так, на джерельній ми працювали в лютому так, а згадав, справді було. То все за ті ванни. Там 72-квартирний будинок кооперативний. Антон приїхав та й каже, що виписав мені ванни, але привезуть, мовляв, на 20 менше, ніж виписано. Йому там на щось треба, якийсь обмін, розмін. У постачальників таке буває. Поки каже, ти ці встановиш, я решту підкину. Я погодився. Пізніше він справді доставив ті 20 ванн, але не чавунних, а сталевих. Ну, якби ще будинок е, державний був, а то ж е, кооперативний, члени правління весь час ходять, слідкують, щоб усе згідно з проектом скандалу не минути. Ну, я й сказав йому, справді, погиркалися. І чим скінчилося? Примусив його таки дати чавунні. Як же він викручувався, не знаю. Значить, е, як я зрозумів, після того ви розійшлися з ним. Та де? поблажливо всміхнувся. В нашій роботі такі речі буденна справа. А у понеділок ви бачили, дідуряку? Так, бачив. У Ганці, Тресті, як вийшов з планьорки у керуючого. Розмовляли з ним. Який він був? Чи не помітили чогось незвичайного? Нічого такого. Хіба трохи похнюплений? Запитав, чи ходив я в неділю на іподром. Я не ходив, бо не мав як. Він розповів, що в трьох заїздах сталися сенсації. Першими прийшли коні, котрі досі ні разу не вигравали, і в результаті він продувся вщент. Може, через те й сумний був. А скільки він програв? Не казав, але, мабуть, чимало. Він азартний невдачі був. А коли ще таке невезіння, то можна е, здорово прогоріти. Це, я вам скажу, справді сенсаційно, щоб якийсь магістр чи жвавий виявився першими. Очі Іванчука загоряються. Ви у цьому ділі хоч трохи? Ні, стопроцентний невіглас. Ще в житті, як не соромно, не бував на іподромі. і по службі якось не доводилося. То думаєте, він чимало програв? Не інакше. Сказав мені, що збирається їхати у відрядження і взяти під сиділо трохи грошей. На тому ми розійшлися. А ввечері ви в Трепсті не були? Більше не бачили його? Ні, ввечері в мене свого клопоту вистачало. На третьому об'єкті, це на вулиці Кривоноса, вивантажували унітази, вносили через вікно першого поверху, по приставленій досці ходили. Один робітник поковзнувся, впав з дошки і зламав руку. Випадковість, але вважається порушенням правил техніки безпеки. Приїхала комісія, до десятої вечора сидів з ними, розбиралися, акти складали. Сліпий випадок, а ти начальнику відповідай. А вранці довідуюсь, де дуряку машина задавила. Недарма кажуть, біда одна не ходить. Він глибоко зітхає і тривожно поглядає на годинник. Все, Дмитре Кириловичу, у мене поки що все. Цей телефон у вас е, просто на місто виходить?